Ես ապրում եմ Մարտունու շրջանի Հացի գյուղում։ Ամուսնացած եմ, ունիմ 3 երեխա։ Մին աղջիկ, երկու տղա։ Աղջիկս ավարտալա Երևանի օտար լեզուների ինստիտուտը այժմ ապրում է Հայաստանում, ամուսնացած ունի երեխաներ, դղմակավարժ աշխատում։ Տղաներս մին ինժեներ է, մինը ֆիզիկա երկուսն էլ ապրում Ղարաբաղում, Ստեփանագերտ քաղաքում։ Ունեմ ընտանիք, տուն, տեղ, մեր բարբարավասած բոստան, բոստանում աշխատում, կարտոշկայում վարում, խիարում վարում, պամիդորում վարում, լոբազգիներից ամեն ինչ ցանում, որ เป զի վերեն Հայաստանը բյուրյումն սիլի տրատոված են չարնիմ, ես բնականը ստեղծում, ծրանավ ապրումում։ Այժմ հասե բերքահավաք, այն մելա կարտոշկա հավքելիս, վեչիշ դետի դժգոչում էտքան էլ լավ չի, շուտում միգավարա, բերքս հաջող չէ ստարե։ Ծնվալում կաղացի գյուղում մերը սուրպ ընտանիք հանել, հայր չմուներեցա, յոտ տարեկանում հայրս մահացալա, պատիկս ապահալ, մս պահալա մեծացրալ իրան ուժերան ես սովորալում Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական տեխնիկումի առաջին հաշվապահականի վուպուսկնում, բայց այդպենավ ես աշխատացում։ 7 տարեկանից բեմում պարալում։ Մեր ջոկատան ողորմած ճատարեցի Ռիմա Շաքարյանն ալալ իմ ջոկատավարս, ինչ շատ սիրալա 7 տարեկանում ինձ տարալա Մարտունի Օլիմպիադա։ Ես Օլիմպիադայում գրավալում առաջի տղը, տարալա հտամ վարս կենտրոնը Ստեփանակերտի բեմում ես պարալում ծաղկեց փունջ պարը 7 տարեկան հասակում բայց շարունակացում հետո վերամուսնացալում եկալ ստեղ աշխատանքի տղջիլա որ ես իմ մասնագիտությամբ աշխատի ծառս կտրած ինչանին փոփարապել ես սյուայաչում գնա ես հանգիստ կնեցումի աշխատասեր չա խառնվող ասող խոսող ես դեվյալա դիրալին ինձ մշակույթում ակումբը այն ժամանակ ակումբի դիրեկտորը մելակ 12 տարի ակումբի դիրեկտոր հետագյուղ մասվարս կրճատվալա մնացալ մի խոսքով 32 տրնվա աշխատանքային փորձունիմ ակումբում տղանել հա կեցալում թոշակի, հիմա թոշակում ստանում։ Առաջ ու հենք հասկանալիավ էր հատ տարբեր է իլալ։ Առաջ շատ հարգալնք մեր մեծերի, ենթարգվալնք մեր պատիկը, տատիկը ինչ ասալա ենթարգվալնք, մեր տատիկը վեր հին են կերակուրները սարքալա, խաշիլա, փոխնդարա պուչինա կերալը դգյում ծումտուկ, հա։ փոխնդի գյումը կինչա, ծորենը գանձումը կրկանքավա աղում, մաղում, կուլոխը յորոնում, խաշիրշինում, Գնում տականը պիտուկ շինում բիկմերզ է հա։ խոնցու որպես քաղցավենի։ Որի հիմա բոցել է շինելիս գիտի։ Ավելի հա, լավ շատ ուրախ եմ։ Այն ժամանակ խանութներումը դի քաղցրը կանշաչիլա պակասալ է մի խոսքով հա։ շփոթոքշիներ ու հարևանները ամբողջ հարևանները թոփնտորա շփոչինա մին ընտանիքում կերա ես հիշում եմ իմ արվերոզալա մզոտը պիթի գուլբենյանը միջի արալ միջին գումցում հվակումը հվակումը հա։ ամբողջ թաղը եկալա պյուրթում գիզել մանալ մզոտը գուլբենյա արա պիթի պապիկիս հետը գուլբենյա արա որ հետը վինելալ աշխատասել մարդ որպես ծմրնը մրսվոչի վնդանավոչ մզպահողը այդ մարդ դարտնել ինքնել բեննե հելել այսինքն քարշարող հա։ ու այդ ձևի մուխչոս երեխա եկլա պահալը։ Իմ արել աշխատասեր կներ գելա լողջին պահալա լողջին միջնակար մասնագիտական ուսումատովալ բարձրագույն հնարավորություն չիլել։ Շատ լավ քրթուղն է եկելել, բայց հնարավորություն չիլել կինանք Երևան կամ Բաքու հա։ կարծիք։ Մեր ուժորնս իխնալա, հետո ինչ խեն իսկական կրթություն են իսկական բարիս բուն իմաստով։ Ես 4 սավ հենգյավ ավարտալում եկալ, իրեն թոշակը ստացա ու այն չխն ժողովուրդ ավելի էկոնոմիային էլ։ Մուկասացուկ մոդան դուսեկաստի միշուրկենա, տիպենչիլը։ Միշուրկենումս մինչև այնա կամածորորման անայտ նորույքսը համատարած, ոչ թե մինակ ես մելա, հələ ես նաս ես ես լուղցան աշխատասերի մելա, ու տեխնիկոմ անիս դարալը բեմբա քաղել, միլիոնա փողն բերալ դղան թուրքերան, կտորվին թուրքերը, հա, <laughs> միլիոնա փողն բերալ, մեր ֆիզկուլտուրայի դասատու շատ լավ մարտալակ Ալիխանյա Մուրադա ասալա եմաջան փողտ գյուղնանը դրմեսս բերկա սալատակցի բի հաջաթակյա միմանիտ մուքր ստալավոյում նոքա օրեկանիզ միմանիտ հսստի бол бол կերալում խոմալ իրեք ջանց մլա պոնչկինի փոփալկուցի բոլավախտի գումելը հատետի ալակյանքը եւ այդ քոնա տրադիցիաներ մենգելիմ շարունակում ես սիրում են անը խաշելիս պրիբորոդը եթե ժամանակնի խփել են ամեն ինչ ինչքան մնուտում խաշիշինի մոտ ես էլ մետ նույն պեների կրկունուն խաշիլիմ շինումdə շփոtum engi cilinin her çınanım ama etinça ver ödink. Külün göşük şünüm, gıcı hasık şünüm, kurkutuk şünüm. O hıngır hirivınlar yapışınır ha kalim yesim hirivınlarız. Ürak hincin hargum yesüren, divermin penenin mici kanım oldu. Ve դաստիարակությունն էլ չէ շատ տարբերել այն վաղը ծեր խոխորտը ծեր մինչև ծեր թորների իմ խոխերքես են չխեն վեր մենք ամ փետալ դար, հեկ շունչ իրե խոխար մոքել ծունողնե, հեկ տկեսիքրա, մեկ տիպեն չկա, Կարփետը ծերտի ստոլեն հենգերոպեանի հետ կաուջ։ Ուրաց հալալին է օտին, բայց ինչ խնդիչիլար։ Վերմիննել էլ ասար տանը բոլոր անդամներն օտել բիդիկ։ Մեկ տիպենը չկա, մենք երեխաները պահասկոտուն, իրեք ուսանողում պահալ, վեր պահանջի ես կգրիպը, ոչ մին դեպքում։ Չնայած իլելա, ես պակաս կյանքումս մի մարդ հելալ աշխդավոր ծրքերի ավնների ապիրիլիս ես էլ ինդի։ Իմ խոխեքիս ես թողացում, հալա ինձ մին ինկերուհի հելալ, Երևան ասալա խոհոտե չակ փող ճողարկել ամռն վերարձակորդուն եկա փող թողան Երևան եկալ աստատ կայա մնացա ու իմ խողը քսեչն լա շարայլող Բերքաշարայլողին ինքար էլ չին հսցենին իտի։ Դե ինչ խնդի էլ եմ հեկտի ախր, բելի մինտորնանը ետներ ավելի էր ուզևի անա, որեկան փոխում, կյանքը փոխում, թաշյա հեղափոխություն է կինը մենք, <laughs> ինչ խենի հիշել եմ։ Ձեր թորները, ծզան նայր ասնողներ անժարանգալն, հա, հա, հա, այդ չպահանչ կոտինել է հենգվանում։ Իրարը են տղես թորներ ասնե ամնոր կինամ ում կյամում։ Հինչ չտաս բավարարը ընկյամում պիշպիչերում, բաբոս նորհակալեք, բա բաբոյ թորուստի երա պահանջ կոչուն իմ հարներից հալավն պահում տղեքս աստուզ պահե ենը լոխ ուրացատաշ խնդելիս քաղաք ես ծիլավը քինամն բայց իմ թորներից պահանջ կոչուն Իրանք էլ են աշխատ, իզ մին թորնոնի մս թորնուս, էլ է ես մե պաղավստի։ Եվ էլ նվերը պոստում ալալ հատնսել ախարը ջայել, ինչա գյում խող առաջի պայել, կվնկատ մազնում պահալ, վեշ լուսյալավ էշ խալաջելնի կալան, վազմ տուակեց հայանդյան կավ պերակ կտատաս վեջի տամ խոս ատարավիշչինի։ Արմանը սատը տիպավ մենգելինք շատ աշխատաս էր խոխայա, ենա իրա բանականի չորորդ կուրսումը կրտիլիս, պետի խելունք, լավ, ոյ կյամ ասում, արման բաբոկը խավոտ շորդային չը ստատա, բաբո կարողա ես պիս ստանամ, լող լավ, բարձր բալերավ, միշտ էլ պետ սուրա ստանում, մինակ ես ես բալային սիստեմը ինչ մե հավան։ Մենք հենգի հորագեի, գաշենք հենգի, մզմին ռուսավ դասատու վալը։ Կարվանի շեբետ ինձանատեր չմ հրցնավորի հետ եմ, ինչ հենք մեր դասար արա 28 հոգի ելը։ Մինորում հրցալա իչ հենք հեկ տիրա մին դունումած։ Իսկ մենք այս բալային սիստեմը կթալին հերիք չի, խողնի չգոլո խոնգվերն էլ ավերն է փիս գյուղի կյանքը յուրան հմայքոն է յուրան հետաքրքրություն ունի չնայած հա։ հենք ջահելնեն շատ չն հակված գյուղում գնալի դու հակված չը ստե ֆիզիկական գործը շատ աստը չարմունքու շատ ազամի դեցը երբի դիգա եթե գյուղի կյանքով սապրում նորմալ է սապրում եթե քաղաքն կյանքով սոն գյուղում անարալ միջև ժամի 9 կոնիս երկասին չես հեվանը քշածն <laughs> են լավ վեցը երբի դիգա նա սկավտ քթիս բիրիս կապնոտ բիջարիս свежий եղանիս մրխնացու եղը շորշինից, մնացած բաների քցից վերանի շուշ փսանում ա պիտի կատմե տենեց։ Պահոյանում այն աուտում, վերանի շուշ լա պամոն ինձ դե ամերտիշկա։ Ջահելներին ինչ կմաղթի ու ջահելները ես մաղթում առաջին հերթին խաղաղությունին այդ պարտադիր ծառայությունը լող սախսոմատ քինան սախսոմատքան յուրացնողներ են ժողովուրդ են աշխեն ռճեն հելաշորքան խորհուրդ կտամ չելի պսակվի մժղոտ հատ շտանը շատն է ետը պսկվ ոտոն, շատերն էսքի վերամս պսկվծեք, ամա պսակում ինչա պահիմ, արա դևերոս իշխադիս խեն վղը բեք չտա, Ես ողը իրամ վերմուքենի կլագործուն էիս, բերք չկ ստացա, իրեք տո բոստանովարա, տոննա կարտոշկայիմ կանդյար, չորս կթկալում պահա, վրխնոցը եղար հարալում մինդաս հեգվես կիլո եկալա։ Պանել բիտի ստոյտիս, վերան էր շպիլան գարաղդանք հետա, վեշ մի մարդ նստաստը ոտում, է մարդ նոտում, հույրը ռուսվատն ոտում։ Կյանքում չչարվելիս, հատու ամեն ինչի հսնես։ Ապրիք, սա երկան տարիների կյանք, Շնորհակալություն ձեզ նոր միասին։ Ձեր թորներին, ծորներին էլ տասնակ, պահիկ, ձեզ տակ, ու նույն ծերը ստանակ։ Ես է կեզ թանկանում, ջելի-ջելի կաս է շինիտ կնես շորկյաս, եթե ամուսնացած չս ամուսնանաս, ընտանի կազմիս բալիկներ ունենաս պանավ ուրախանաս։ Կյանքըտ միշտ պայծառենի։ Լուսնե, շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել Երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուր արև էջում։ Էջում հիմնականում հյուրընկալվում են ծնողները, ովքեր պատմում են իրենց բալիկների մասին, նրանց առանձնահատկությունների մասին, եւ ամենաառաջինը, որ ուզում եմ հարցնել, ինչ է փոխել ձեր փոքրիկը ձեր կյանքում։ Շնորհակալություն նախ, որ հյուրընկալել եք, շատ հաճելի է այս կարգավիճակում հյուր լինելը։ Իմ բալիկը իմ կյանքում շատ բան է փոխել։ Ես դարձել եմ ավելի համբերատար, գուցե ավելի մեծահոգի, ավելի շրջահայաց, ավելի ողջամի միտ եւ իմ խիղճը շատ ավելի լավ է սկսել աշխատել, քան նախկինում էր։ Իսկ սա շատ կարևոր հանգամանք է, այսինքն խղճի գործոնս զարգացրել է իմ բալիկը հոգեբան եք մասնագիտությամբ, ենթադրում եմ, որ կարող է ինչ որտեղ օգնել ձեզ դաստիարակության հարցում, ընդհանրապես կյանքում եւ մասնավորապես մայրության հետ համատեղել հոգեբան մայր լինել գուցե եւ ավելի հեշտ է միանշանակ այո, որովհետև կան որոշակի սկզբունքներ ու կանոններ հոգեբանական, որոնք արդեն դրվում են հոգեբանի մասնագիտություն ունեցող մոր մեջ, եւ դաստիարակությունը եւ սոցիալականացումը երեխայի այդպես ավելի հեշտ է լինում։ Եվ ասեմ ձեզ, եթե մենք ընդհանրապես կապ չունի հոգեբան մասնագետ եմ կամ իրավաբան, եթե մենք մեր կերպարի մեջ ճիշտ ենք, դասյարակության ակնառուսխալներ չեն կարող լինել։ Մայրիկները շատերը պնդում են, որ հենց երեխան ինքն է ծնողին դաստիարակում ինչ որտեղ թելադրում է ինչպես իր հետ վարվել, ինչպես անգամ խնամել։ Ձեր աղջիկը ինքն է թելադրում ինչպես իրեն խնամել, այսինքն ինչպիսին է ինքը, ինչ յուրահատկություններ ունի։ հա, Ինքը ասեմ որ ինքը միակ է, իսկ միակ բալիկները սինդրոմ Ադինոկովա ռուսներն այսպես են ասում, մենակի սինդրոմը ինչքան էլ անթերի փորձենք դասարակել, միևնույն է կա, որովհետև էգոիզմը օրինաչափորեն զարգանում է որոշ չափերով։ Ինքը օրինակ կարծիք է թելադրում շորերը հակնելու մեջ, բայց մենք պետք է ոչ թե ասենք ինչ ես ուզում դու հակնել, այս շորիկը թե մյուս, այլ պետք է ասենք մենք այսօր սա ենք հակնում։ Գերմանիայում օրինակ ասում է մայրիկը, որ դու սա պետք է այսօր հակնես, որովհետև ես եմ այդպես որոշել։ Իսկ ամերիկյան միջավայրում ասում են ես թողում եմ քո հայեցողությանը Մենք հայերս ավելի շատ Գերմանիայի միջավայրին ենք մոտիկ, որ պնդենք մեր կարծիքը։ Այսինքն Դա ճնշում չէ երեխայի անձի ձևավորմանը։ Ճնշում է, հա, բայց ես ավելի հաճախ պարտվում եմ որովհետև ինքը համոզում է ինձ, որ սա գեղեցիկ է կամ սա ինձ համար թեթև է, եւ ես հաճախ պարտվում եմ, իրականում չի կարելի պարտվել, որքան մենք պարտվում ենք, այնքան ինքը հաղթում է եւ հետագայում, ասենք այդ կմահաճություններ կամ ակորություններ կարող են ավելի շատանալ հատկապես անձի ձևավորման փուլում է արդեն 3 հա, տարեկան անց կա արդեն եսի ձևավորումը կա ինքնագնահատական արդեն ունի ինքնագիտակցություն բայց չպետք է մայրիկները շատ զիջեն որքան մենք պարտվում ենք այնքան հերուն գնացող սխալներ կարող են լինել ինքը պետք է падժի համնել զգա պետք է զգա նաև մայրիկի հեղինակությունը ազդեցությունը բայց չի կարելի շատ կարճել եւ կոտրել երեխայի ինքնուրույնությունը, այդ սուբյեկտի մոտեցումները շատ չի կարելի ճնշել, բայց չի կարելի նաեւ միշտ ընթառաչել, զիջել եւ պարտվել։ Այսինքն շատ նուրբ է սահմանը, որտեղ կանգնել որ เป զի եւ երեխայի եսը չկոտրվի, չտուժի եւ մայրիկը ձեր խոսքերով ասած չպարտվի, այսինքն երեխան այդ սահմանը պետք է ճանաչի։ Ազատությունը պետք է ավարտվի այնտեղ, որտեղ արդեն դաստիարակության սկզբունքները ավարտվում են։ Գիտեք, չափի զգացումը կարևոր է բոլոր ասպարեզներում եւ բոլոր պարագաներում։ Քաղաքական գործիչներից սկսած կենցաղային հարաբերություններով, միջանձնային շփումներով եւ երեխայի դաստիարակությամբ վերջացած։ Չափի զգացում հենց պետք է 3 տարեկանից երեխան զգա, թե չէ ինքը արձակում է իրեն բնազդային դաշտը ավելի է հսկում եսին, քան խղճի։ Այդ տարիքը 3.5-ը, որում հիմա իմ բալիկը կա, սկսում է բարոյական նորմերի ներքնայնացման փուլը։ Ինքը սկսում է արժեքներ ներքնայնացնել։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ เป զի ինքը բարոյական արժեքներով ճանաչի աշխարը եւ որքան հնարավոր է շատ բարոյական արժեքներ ներկնայնացնի։ Երևի ժամանակակից երեխա դաստիարակել է հենց բարոյականության առումով շատ դժվար է ժամանակակից աշխարհում, որովհետեւ գայթակղություններն են շատ, ինֆորմացիոն դաշտը շատ-շատ առատ է։ Այդ տարիքից սկսած գուցե նույնիսկ ավելի փոքր սկսում են ճանաչել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ այլն, ինչը գուցեև խանգարում է ներդաշնակ զարգացմանը ես կասեի։ Այո, Երեխաների դաստիարակությունը հիմա շատ բարդ է, հենց տեղեկատվական դաժան մրցակցության պայմաններում YouTube-ի կամ սոցցանցերի եւ այլն շատ տեղեկատվական դաշտի դաժան բառը ընդգծեմ նորից մրցակցությունը իսկապես ինքնության ձևավորման վրա երեխաների ուժեղ ազդեցություն ունի։ Ես կոնկրետ փրկությունը տեսնում եմ հոգեվոր դաստիարակության մեջ հոգևոր արժեքներ ձևավորելու մեջ երեխան պետք է ճանաչի Աստծուն, ընտանիքում պետք է հետևեն Աստծո պատվիրաններին, պետք է ծնողները իրենց կերպարի մեջ շատ ճիշտ լինեն, որովհետև մենք պրիզմա ենք, որի միջով բեկվում է երեխան եւ երեխան իդենտիֆիկացվում է ծնողների հետ։ Ինքը պարտավոր է նաեւ տեղեկացված լինել, չեն կարող մենք արգելել, անհնար է դա։ դա որովհետև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարում ապրել եւ մեկուսանալ դա իրար հետ չի համապատասխանում բայց կոնկրետ ես տեսնում եմ հոգեվոր արժեքներ սերմանելու բարձր արժեքներ ձևավորելու մեջ դուք որոշակի արդեն փորձառու մայրիկ եք եւ գուցե կարող եք ինչ որ սկզբունքային խորհուրդներ ասեմ ինչ որ սկզբունքային կետեր նշել ավելի երիտասարդ մայրիկների համար կամ նրանց համար ովքեր դեռևս պատրաստվում են մայրանալ մանկավարժության գրեթե բոլոր դոգմաներ ասենք, տեսություններ ասենք, սկզբունքներ ասենք, դատապարտված են ցախողման, եթե դրանք շրջանցում են ճշտի եւ բարոյականության ցուցիչը։ Եթե դրանք գործնականում չեն խոսում այդ ցուցիչների հետ, Եթե մենք մեր պահվածքի մեջ շատ པարզ է մարդու մեխանիզմը, շատ, եթե մենք մեր մտքերի մեջ, մեր վարքի մեջ, մեր համոզմունքներում բարձր ենք, ալտրուիստական ենք, մարդասիրական ենք, բարեխիղճ ենք, պատասխանատու ենք եւ արժեքներ ենք գրում, հնարավոր չէ մեծ հաշվով երեխան լինի անդասյարակ կամ բարձի թողի։ Մենք պարզապես պետք է ունենանք դեմոկրատական արժեքներ, գրենք մեր մեջ դեմոկրատական արժեքներ եւ ընտանիքում ստեղծենք այնպիսի միջավայր, բարոյահոգեբանական, որտեղ երեխան ձերկ բերի վստահություն ինքը իր եւ աշխարհի նկատմամբ։ Իսկ եթե մենք ընտանիքում ունենք հակասական, կոնտրաստային, անբարենպաստ միջանձնային շփումներ, թեկուզ մայր ու հայր կամ սկեսուր հարս եւ այլը, ապա երեխան մեխանիկորեն չարությամբ է լցվում մարդկանց ու աշխարհի նկատմամբ։ Ջերմության, ներդաշնակության, խաղաղության միջավայրում հանդուրժողականության մեծանում է իր ուժերին վստահող եւ աշխարհի հետ դրական հարաբերությունների մեջ մտնող երեխա։ Իսկ եթե աշխարհի հետ դրական հարաբերություններ չունի, ապա նա հետագայում դատապարտված է լինելու նևրոզների, հոգեբանական այլ շեղումների, խնդիրների, նաև լուրջ խնդիրներ կարող են լինել եւ մեծ տարիքում երբ դիմում են հոգեբանի կոնկրետ իմ աշխատանքի սկզբունքներից մեկը մանկության պրոֆիլակտիկայից սկսելն է մանկության սենյակում է թաղված ձեր իմ եւ մեծահասակ մարդու բոլորի հոգեբանական խնդիրները, անձը իրականում մենք ինչ ենք Առհասարակ ասում են մեծ տարիքի բոլոր խնդիրները մանկությունից են գալիս հոգեբանական։ Երևի ճշմարտություն կա դրա մեջ, եթե ծնողները հետևողական են, որ երեխան ներդաշնակ մեծանա, մեծ տարիքում էլ խնդիրներ չի ունենա հոգեբանական, մեծ է հավանականությունը համենայն դեպս, որ կխուսափի։ Լուսնե եւ քանի որ մեր էջը կոչվում է մի բուր արև, իսկ փոքրիկները իրենց օջախների մի բուր արևներն են, դուք որպես այդ արևի կրող, արդեն արևի մայրիկ, բոլոր հզոր մի բուր արևներին ու նրանց ընտանիքներին կարող եք ձեր մայրական մաղթանքը հղել։ Շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար։ Ես բարի բուն իմաստով արև եմ ցանկանում բոլոր երեխաներին ու նրանց ընտանիքներին արև նրանց մարդկային շփումներում արև նրանց մանկության մեջ դեռահասության պատանեկության ամբողջ կյանքի դինամիկայում այդ տարիքային բոլոր փուլերում թող նրանց արևը ջերմացնի, թող նրանց սիրտը միշտ ջերմ լինի եւ խաղաղության երկնքի տակ մեծանան։ Ունենան երկու ծնողներ անպայման, սա շատ կարեւոր է լիարժեք դաստիարակության համար եւ մայրիկները հանդուրժող լինեն եւ նվազագույնի հասցնեն վեճերը, կոնֆլիկտները, որ เป զի երեխաները երկու ծնողի ներկայությամբ մեծանան, այդպես նրանք ավելի ինքնավստահ են, ավելի առողջ, ավելի համերաշ ինքներն իրենց եւ աշխարհի հետ։ Ձեր փոքրիկին էլ խաղաղ, արևոտ մանկություն ենք մաղթում, թող նա շարունակի ձեզ ուրախացնել, շարունակի լույս, ջերմություն արձակել եւ ձեր օջախը լուսավորել իրենով։ Շնորհակալ եմ շատ։